Astero bezala, Xibero aldera joango gara, bertan dugulako titikarrekalt, egunon titika? Egunon. Bueno, zer moduz? Ondo, lanean, goiz-goizetik. Mhm. Pentsatzen dut, e, berriak ere izanen direla, eta hasi egingo gara beraz. Bai, e, igual hasiko gira, oaxualdeko lau hirien delegazioak eginduen mhm. uh -huh. zazpiak bat ekimen hortan bidaia bat, Xiberora. Hor zirela beraz, e, oiartzun, lezo, e, pasaia eta horretako jendeak eta ba, badauai eh, hiru lau bosturte, elkartzen direla suberoko ikastol, alozeko ikastolako guraso eta lagunekin, eta, bueno, hasieran zea ikastola horren laguntzeko xedez balin bazen eta hori edo elkartze hori egina, ba, bizkana bizkana, elgar ezagutzeko aukera bate bilakatu da, eta hori, eh, ba, Jendea pozik agertu da, hor badakite oaxo aldekoak e, egunaldi polita pasatu dutela, beraiek esan da, kantu eta dantza eta bazkari eta eguraldi polita zegoen, eta denek zioten, ba, e, jardunaldi hoiek, Ba, Bizka aldatzen zutela hala ere Euskal Herriaz zuten eh, nolazpaiko aurre iritzi bat, gauzak eh, gure buruan modu batez ikusten ditugu, adibidez e, Xuberoa dela eta igual Benito Lertxundien kantu bukolikoak hartuz, pentsatzen da, mendia, berde, pastoral eta maskara da, hori soilik dela Xuberoa eta ba, jardunaldi horiek hoiek eh, beste moduz ere bai eh, erakusteat emaiten dute eh, zer den benetako esuberoaren realitatea, badela ekonomia bat, badela kultura beste motako bat, e, badirela kezkak eta kezka horik ba, mugaz bi aldetan berdintzuak direla eta Euskararen egoa era, ekonomiko ki ere bai nola elgar lagundu edo nola lugalde batetako em, eta edo salmentak ere bai banatu eskualegi osoan, ja, goren pixka bat, tarjeta postaletik arat joateko aukerak eskentzen dituztela holako egunaldiek ere agertu da. Oso ongi, e, jarrai dezagun beraz, energia berriztagarrien inguruan hitz egin behar Bai, hor, larun bat goizean, Xuberuan eh, bazen, ebenko hiri haman komunitateak eta ipar dagoen bizi elkarteak antolatutako jardun aldi bat. Bizi elkarte hori da, ba, nola spait e, nola esan ezake hori e, ekonomia edo jendarte iraunkor baten alde apustua egin duen elkarte bat eta bi hoiek orduan bi e, egitura hoiek ekarrazi dute Frantziako estadoko hiri batetako alkate bat eta hiri hortan badira mil, biztan baso baso lugalde bat da eta beraz lugalde horietan e, energia ekoizteko erabiltzen dute egura eta suberoko hiri alkargoak ere hor uh, apustu berdineko urratzetan badabil, ari hemen baditugu basoak, iratiko basoa, eta baita ere arbaietakoa, ez dena jala ezagutua, denak eh, pagadiak dira, eta beraz hor eskura egura bada, eta mauleko, edo, suberoko hiri aman komunitatea ari da, ikertzen, bere eskumenetan dauden egoitza batzuk nola ornitu energiaz eta egurraren bidez bereziki, eta hortan topatzen ditugu maule eta tarratzeko ospitaleak, hemengo pizina eta kirol gelak, eta baita ere, heben aberen hiltzeko edo errahiltzeko dagoen eh, olako enpresa publiko bat, beraz eh, gogozkatzen nola tokiko eta eh, energi ituriak erabili, e, bertan berako autonomi energetiko baten eh, lortzeko eta ari dira ere bai ikertzen hemen baditugu zentral hidroliko pila bat eh, urarekin beraz den elektrizitatea eta xuberoan erabiltzen den elektrizitatea baino gehio ekoizten dute hemengo zentrale hidroelektrika horiek, baina arazoa da mementuz enpresa pribatuen esku daudela eta beraz eh, bertako hiritarek ez dutela gozatzen eta altxor hori, orduan ari dira ikertzen haber nolako zirikituak izaten ahal diren lege aldetik berriz xuberoa jabe dadin eta eh, energia hidroelektriko hortaz eta sare privatutik publikora pasadadin hori apustu eraldoia hor monstruak beitira aurrean e, sozietate privatu horik multinazionalak beitira beraz lortuko duten edo ez duten ez dakigu, baina argi dena da, badagola apustu bat energi berriztagarrien alde alde batetik, baina azpimaratzekoa ere bai tokiko eta e, tokiko nola erregaiekin egin leitekin bat nola spait eh, luralde luraldeari autonomia energia eman nahiz eta hori nahiko berria da eta interesgarria bai, bai. eta da zerbait hortuko duten eta hori lortuko balitz diru asko aurreztuko litzateke ez Bai, diru asko, bueno, dirua, eh, esan nahi dut, bai, bai, bai, aurreztuko litzateke diru asko, eta gutienez, be, eh, dirua edo hor eh, energia guzti hori bertako jenten zatelitaike, eta ez nik dakita enpresa eraldo joien eh, edo zoin bezer horretako, eta bada ispiritu baten aldatzea ere bai, dirua zaparte, sare, pribatutik nola egin publikorat itzultzera auzo auzo ekimen bezala eta hori apustu interesgarria da ere bain ikuste politikoki. Ea ba, nola jarraitzen duen apustu horrek, jarraitzagun aurrera titika, etxean barko xeri buruz itzegin behar diguzu. Bai, larun bata nahiko zea gauzaz metatu aginuen txuberoan, eta bazen eh, hemen iparaldean dagoen eh, ikas eh, kultur, nola esan ezake, elkarte batek eta barkoseko hiriak antolatzen zuten jardunaldi bat etxarun barkose poetaren inguruan eta hor Euskal Zain den Jean Aritxelar baigoriara agertu zauku etxarun eta zihitz egitea alde batetik aipatu du pertsona bezalakoa nola zen e, pertsona mindua, e, samindua eta E, elikatzen zuela hori eta e, eta kokatzen zuen e, emeretzigeren mendean izan den erromantizismoko garai batetan eta hor ba nolazpaita apurtu du ere bai mito bat pastoral bat behitzen idatzia etxahun irurik etxahun barkosetaz eta ba mitoak eta benetazko errealitateak ez dutela beti bat egiten azpimaratua izan da eta gero ondotik baziren irurogeikadako e, pastoralen pelik kulatxo batzuk ere bai ikusten ahal zirenak, eta hori hemenko jententzat interesgarria zen, zen ba, hemen e, pentsatzen baita tradizioa, beti bat zela, tradizioa, baina tradizio hori ere mugitzen zela eta ez zela e, eskema, bakarreko, eskema bakarreko gauza bat. Eta bukatzeko arte ekintzaileak eta idazleak mendian? Bai, hori ere lagun bateko hitzor bat ginuen, hemen txuberoan badira ez badiru, ez badirudi ere bada olako sinauri lan bat egiten dena sorkuntza munduan, arte munduan eta abar, ustartzeak eta beste, pasadaren astean baginuen ebenko arte galeria batean, baseri munduan kokatua den arte galeria batean, suberoko pranidakita imia kobratzen duten eta edo, edo, edo langile arruntak edo enpresaburu edo dagoenekoek, badituztela beraien eh, eguneroko sozial kezketatik aparte, badutela sormenaren grina ere, eta hor bazen margo, argazki, zizelan eta horien erakusketa bat, eta beraz lagun bat goiz ontan, eta bi elkartek, eben argitaletxe bat badago, hemengo idazlen lanen argitaratzeko, eta arte talier bat ere bai, uztarro deitzen dena, eta horiek eh, egun bat pasatu dute mendian, eta beraien helburua zen, han mendiak eta inspirazio ituri bezala hartuz, nolako arte plastiko lan, eta sogarazten zuen artistari eta idez, idazlea, idazleeri ere bai erabat gauza berdina eta bi ariketa, ba, ariketa egiten pasatu dute, ordin sormen ariketetan pasatu dute eguna, mendian, ahizki aldian, basen afarako mugan den eta menditxo batean, eta beraz, beha lan guzti horien emaitza laster ikusi izango da liburu batean, idatziak etzanak izango behitira ere e, hor, baina baita ere artisten zizel e, edo e, margolan edo, edo argazkiak lema bakar bat aukeratu dute eta horren inguruan beraz e, aber nolako lana pasaratuko duten zain gaude. Agu ba, ere horren zai geratuko gara, mila xiberuko bozetikan ba, ango berriek hartzagatik, postalaren beste aldea erakustegatik. Ha, <laughs> <laughs> bai, askoz interesantagoa da postalaren eh, bestaldea, ez postala mm. beti lotan dago eta ez da mugitzen, ez dauka biziri askorik. Ba, oso titika mila eskerta datorren aste arte. Bai, arraen agur.